पोइ तॾहिं कीअं कंदा जॾहिं खे का ओखाई इन्हे सबबां पहुचंदी जो संदन हथनि अॻे कयो आहे त वरी तो वटि अची अल्लाह जो कसम खणंदा त असांजो चङाई ऐं ठहिराउ खां सवाइ ॿियो को इरादो न हो